Aga acayip mutlu aga. Ya son iki yıl kaldı. Son iki yıl. Ne iki yıl kaldı? Sonra, biz savaşçıyız abi. Aha. Öldüğümüzde ölmek yok yani. Tamam doğru diyorsun abi. E, hayat devam ediyor demek istemiyor yani. Tabii abi illa tabii ki tabii ki. Yani kendini kavuşuyor yani. Evet süper. <laughs> Görüşürüz baba. İyi bak kendine. Yarın arayacağım seni. Aynen. Okey. Aynen. Bay bay. Bay bay.